Allahove upute i njegove zadnje knjige, poslušajte svoga gospodara subhanahu wa ta'ala, poslušajte svoga uzvišenog stvoritelja koji u Kur'anu poziva ljude u njegovu milost, koji u njegovom kitabu objašnjava stanje vjernika, koji u njegovoj knjizi objašnjava stanje nevjernika, koji u njegovoj knjizi objašnjava stanje munafika, pokvarenjaka, zlikovaca i onih koji se dižu protiv njegove vjere, umme se poslanika sallallahu alaihi wa sallam, poslušaj svoga gospodara, jer te gospodar žele še'nu poziva, u njegov oprost, u njegovu vječnu nagradu, poslušaj svoga gospodara koji ti lijepim savjetom govori i objašnjava stanje ljudi koji će ti se suprostavljati, objašnjava ti, se, objašnjava ti stanje ljudi koji će ti objaviti neprijateljstvo u ime njihovog miljenika i u ime njihovog poltrona šeitana la'natullahi alejh poslušaj svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala koji ti lijepim savjetom govori na koji će se način odvući i odvojiti od skupine koja će u džehennemu vječno ostati poslušaj svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala koji te poziva u kuću njegove vječne blagodati i upozoravate u njegovoj knjizi i u sunnetu njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallam da ne smiješ popustiti, da ne smiješ potkleknuti, da se ne smiješ povinjavati govoru onih koji svojim govorom ratuju protiv Allaha, oni koji svojim govorom žele da odvrate od istine gospodara subhanahu wa ta'ala, oni koji svojim govorom ne žele ništa drugo do samo da im se pridružiš u njihovom kufru, da im se pridružiš u njihovom širku, da im se pridružiš u njihovom unafikluku, da im se pridružiš u njihovom javnom griješenju, da im se pridružiš u njihovim novotarijama, pa da samo sebe na propast osudiš i da na sunnjem danu nemaš opravljanja pred gospodarem Želešanu, kada ćeš protiv samoga sebe ne do Allah posvjedočiti ako se ako se udaljiš od knjige gospodara i prihvatiš poziva tih pokvarenjaka, ako se prihvatiš poziva ljudi koji Allahu samo neistine i laži iznose. Gospodar subhanahu wa ta'ala kaže Efemen šeraha Allahu sadrahu lil islam فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين Zar onaj kome je Allah prsa prostranim za Islam učinio i on je na svijetu njegova gospodara? Zar ćemo takvog čovjeka uporediti sa onim koji ne poznaje svoga gospodara, koji ne prijateljuje sa Muhammedom alaihi salatu wasalam, koji od pominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala ne zna ništa drugo do jednog pukog fizičkog obredoslovlja, putem kojeg se ljudima prikazuje, a stanje tih ljudi je jasno i gospodar o njima kaže فَوَيْنُ لِلْتَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ i teško onima čija su srca tvrda i osorna kada se srce kada se gospodar spomene ulaike fi dalalim mubin zaista su takvi u jasnoj zabludi الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني الله يتاي كوي أبيب نايلفش غور تو يكنيغا كوي يبس ميسلو إستا U njoj se Allahove pouke svakodnevno ponavljaju. Tak še'irru minhu džuludu levine jakše'une rabbehum. Putem te knjige se ježi koža onih koji se boje svoga gospodara. tumme telinu džuluduhum wa kulubuhum ila zikrillah nakon toga njihove kože i njihova srca nalaze smiraju u spominjanju gospodara zalike hudallahi jehdi bihi men ješa a to je Allahova uputa on njome upućuje koga on hoće وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ A koga Allah u zabludi ostavi, taj nikada sebi upućivača pronaći neće. Efe men jenteki bi vođihi su al azabi jevme al qiyame, zare onaj koji će se na sudnjem danu sklanjati i zaklanjati od strašne patnje koje mu je gospodar subhanahu wa ta'ala pripremio, zar je taj isti poput onoga kome je Allah subhanahu wa ta'ala prsa prostrani za islam učinio nisu isti, nisu isti na ovom svijetu, neće biti isti na sudnjemu danu. Vakile li zvali mine zuku ma kuntum teksibun i bit će rečeno mnogobošcima, bit će rečeno nevjernicima, bit će rečeno nasilnicima, bit će rečeno oholnicima, onima koji su vodili rat protiv Allaha, onima koji su vodili rat protiv poslanika, onima koji su vodili rat protiv Allahovih e, robova, bit će im rečeno dokum akuntum tektibun, evo sada okusite, osjetite ono što ste vi učinili, sada ćete vidjeti rezultate i tragove vašeg neprijateljstva s kojim ste neprijateljivali protiv Allahove vjere na Dunjaluku. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون أي prije njih su oni i slagali slagali su Allahovu poslanicu slagali su poslanike فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون pa im je došla kazna od Allaha s one strane sa koje su najmanje očekivali, oni nisu osjetili, a kazna gospodara subhanahu wa ta'ala ih je dostigla. Fa ezakahum Allahu l'hizje fin hajati dunja. Allah je dao da ih je poniženje dotaklo i pogodilo na svijetu, u životu na ovom svijetu. Vola azabul ahireti akbar, leukanu ja'lamun. A kazna ahireta je gora, kada bi takvi samo znali. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أكو يقولي سموتليوات كو يقولي ناسلنك koje gori pokvarenja od onoga koji slaže na Allaha i slaže na istinu kada mu je došla i slaže na istinu kada mu je došla lejte fi džehenneme mesvan lil kafirin zar u džehennemu nije boravište nevjernicima da mi potvrđujemo gospodaru ti si, ti si pripremio boravište u jehennemu nevjernicima ti si pripremio boravište u jehennemu munaficima ti si pripremio boravište u džehennemu pokvarenjacima, ti si pripremio boravište u džehennemu novotarima koji ratuju protiv tvoje vjere, koji ratuju protiv tvojih miljenika, koji ratuju da se tvoja riječ ne uzvisi, a da se riječ nevjernika i pokvarenjaka uvijek profitabilno, profitabilno forsira u društvu u kojem živimo. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون a onaj koji dođe s istinu i potvrdi je znači nije dovoljno Allahov robe da samo dođeš s istinom nije dovoljno da samo govoriš istinu nego kaže gospodar وصدق bihi a onaj koji dođe s istinom i potvrdi je potvrdi je kada iskušenja navale potvrdi je kada nesreće dođu, potvrdi je kada nevolje, nedaće i strašne, u navodnicima strašne lučke patnje pogode Allahovog roba i u tom, toj situaciji, u tom trenutku, takav potvrdi istinu s kojom je došao od svoga gospodara, ulaike humul mutekun, zaista su samo takvi i samo ti su oni koji se Allaha boje zaista su samo takvi oni koji su svjesni blizine svoga gospodara, zaista su samo takvi oni koji strahuju od kazne gospodara na sudnjem danu. Lehuma yasha'una inda rabbihim zalika jazaa'ul muhsinin želiš li nagradu svoga gospodara želiš li vidjeti plodove svoga truda, gospodar ti kaže, ukoliko dođeš istinom koju je objavio, ukoliko potvrdiš tu njegovu istinu, kada se ljudi sklone od potvrživanja iste, kada ljudi potraže sebi dunja lučkog izlaza, kada ljudi svojim iblis, ibliskim sotonskim i džavoljskim ištihadima potraže sebi rupu u kojoj će se sakriti da bi izbjegli da potvrde istinu gospodara subhanahu wa ta'ala. A ti si na tome ustrajao, ti si tu istinu potvrdio. Gospodar ti je sigurno blagodat njegove milosti i oprosta pripremio džennet u kojem će ti sve biti oprošteno džennet u kojem ćeš vječno živjeti, a džennet je upravo ona spojna koja razvoja između tebe i novotara, između tebe i zelikovaca, između tebe i smutljivaca, između tebe i munafika, između tebe i, i, i nevjernika. Džennet i proživljenje na sudnjem danu je smisao vjere koju ti u svojem srcu gajiš, kada potvrđuješ da će te gospodar proživjeti, kada potvrđuješ da ćeš pred gospodarom stati i kada ćeš svjetlog obraza i ozarenog lica gospodaru sve posvjedočiti da ništa osim njegove knjige, da ništa osim njegovog zakona, ni za šta nisi mario, već ti je najvažnije bilo da se njegov zakon sprovede među ljude, da se riješ njegov, da riješ njegove knjige dominira i ukoliko si to postigao, gospodar ti kaže, njima će, oni će dobiti kod svog gospodara ono što budu željeli krasne ili nagrade, ono što bude želio kod svoga, kod svoga gospodara ćeš dobiti, gospodar te neće na cjedilo ostaviti, gospodar te neće prevariti, gospodar nije poput ljudi koji varaju, gospodar nije poput poput onih koji jedno govore, drugo rade, iako im se ispune njihovi dunjaluški planovi, pa daće ti jedan udio, sitni udio u, u, u, dogovoru koji si sa njima postigao. A ukoliko oni ne obistine i ne, svo, ne ostvore svoje interese i ciljeve, ti ćeš praznih šaka ostati, a gospodar na sjedilu svoga roba nikad ne ostavlja i kaže mu ukoliko on bude sproveo ono što je gospodar tražio od njega, oni će od gospodara imati ono što su željeli, a i još više gospodar kaže vole dejna mezid i kod mene ima još više, a on će to sigurno ispuniti. Zalike jazau muhsinin. I to je nagrada onima koji su dobri bili. To je nagrada iskrenima, to je nagrada iskrenima, to je nagrada istinoljubivima, to je nagrada ustrajnima, to je nagrada onima koji se na Allahovom putu bore, to je nagrada onima koji se na Allahovom putu ukora ljudi ne boje. Li ukefir Allahu anhum esu allazi ameju, da bi Allah njima oprostio njihova hržava dijela koja su činili jeđrijehum eđrahum bi ahsanim nezikanu ja'melun i da ih najljepšom nagradom nagradi zbog onoga što su oni činili. Eleisa Allahu bi kafin abde i gospodar ti sada kaže stavlja pečat na ono u što te poziva pa ti govori ako si ove stvari shvatio iako se pred tobom postavi iskušenja i prijetne ljudi, gospodar ti kaže, elejsa Allahu bi kafin abede, ako pravilno, pomno i s razmišljanjem i bogobojaznošću, Čitaš njegove riječi, gospodar ti kaže, da i sallahu bi kafin abede, ako si prihvatio savjet svoga gospodara, poslušaj njegove riječi, poslušaj nakon njegovog savjeta, kako te on hrabri, kako te on tješi, kako ti on uliva snagu za ustrajnost, elejs Allahu bi kafin abde, zar Allah nije dovoljan svome robu, vallahi gospodaru ti si dovoljan, gospodaru mi se vjedošimo da drugog zaštitnika osim tebe nemamo, Gospodaru mi svjedočimo da mi osim tebe političke opcije nismo prihvatili za zaštitnike, nismo prihvatili tagute za zaštitnike. Gospodaru mi svjedočimo da druga učenja osim tvojeg nismo prihvatili. Gospodaru posvjedoči nam na sudnjem danu da smo istinu inša Allahu Teala govorili i da smo se za nju zalagali jer smo shvatili tvoje riječi da si samo ti dovoljan svojim robovima. وَيُكَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ I kada gospodar kaže, zar Allah, zar, nije, zar Allah nije dovoljan svome robu, zar Allah nije dovoljan svome miljeniku i odmah ti dolazi, zašto ti to gospodar kaže, jer te upozorava, oju kao i funeke bille dine min duni, upozoravate na spletke slabića, upozoravate na gluposti pokvarenjaka, upozoravate na smutnje onih koji malo, a možda u opšte i oni koji nikako ne vjeruju gospodaru subhanahu wa ta'ala u yukavu funeke billedine min duni i oni te samo žele prestrašiti onima koji se mimo Allaha klanjaju u yukavu funeke billedine min duni i oni te samo žele prestrašiti onima mimo Allaha boj se toga, čuvaj se toga pratite onaj, pratite ovaj sprema se ono, sprema se ono, ubit će se, otjerat će se, protjerat će se, ali gospodar savjetuje svoga poslanika, savjetuje i mene, savjetuje i vas, savjetuje umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i kaže da na njihove prijetnje i njihove smisalice i njihove blesave savjete i za kojih oni tvrde da nam samo dobro žele, kaže gospodar subhanahu wa ta'ala objašnjavajući njihovu glupost njihovo neznanje njihovo neshvatanje upute gospodara subhanahu wa ta'ala kaže وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادَ A koga Allah ostavi u zabludi, taj nikada sebi neće upućivača pronaći da bi se ova stvar zapečatila riječima gospodara. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُدِلِ Ako ga Allah uputi, nikoga u stran puticu neće moći odvesti. Ako ga Allah uputi, nikoga u stran puticu neće moći odvući. Rejs Allahu bi azizin zuntikam. Zar Allah nije moćan i osvete dostojan? Zar Allah nije moćan i samo se on strašno sveti? E kulu kao li hada fe stakfiru Allahe stakfiru. Fe ja feuzel mu stakfirin i stakfiru Allahe l'alim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد Dragi moji, neću vam puno dužiti ono što smo htjeli reći, već je gospodar Subhanu Matala objavio u ovoj knjizi. Ono što želimo preneti od poruke, molimo gospodara Subhanu Matala da smo je preneli, da je prenosimo i da ćemo je prenositi onako kako je on objavio u svojoj knjizi na jeziku njegovog poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam prije dva do tri dana u jednom od bosanskih gradova desio se nemili događaj. Dvoje su braće napadnuti od strane dvadesetak oholnika, od, stvar, od strane dvadesetak besramnika iz Likovaca, koji su braću na kojima se vidi sunet poslanika, ali ih i saratu tukli sve do smrti. Oni koji su čuli od vas, znaju šta se desilo. Oni koji nisu čuli od vas, neka sada čuju. Jedan je brat noćas Allahovim izunom preselio na Ahiret kao posljedica od teških telesnih povreda koje je zadobio od zbog batinjanja grupe od dvadesetak besramnika, oholnika, smutljivaca i zlikovaca drugi brat je još uvijek u kritičkom stanju i nalazi se u kliničkom centru u tom gradu. Nije važno ko je počeo, nije važno ko je isprovocirao, mi samo kažemo da čin koji se dogodio predstavlja dovoljno svjedoštvo mržnje, sržbe i nepodnošljivosti koje ti ljudi nose u njihovim srcima i njihovim dušama prema sunnetu poslanika sallallahu ta'ala alihi sallam. Novotarska kampanja i propaganda protiv sunneta poslanika alihi salatu wasallam već daje svoje rezultate. Gospodara, molim da brate u Kabuli kao šehida, da bolesnog nam brata izlječi, da učvrsti naše korake, da pomogne one koji se bore na njegovom putu, a da zulumčare uništi zulumčarima, kjafire kjafirima, munaficima munaficima, da pokvarenjake uništi pokvarenjacima, smutljivce smutljivcima, zlikovce zlikovcima i novotare novotarima, a za nas između njih izvuče i spasi nas zdravog i iskrenog imana, inša Allahu ta'ala. Za kraj ću samo pročitati nekoliko izjava Selefu Saliha ili nekoliko izjava naših učenjaka koji govore o opasnosti sljeđenja i prihvatanja novotarija u vjeri. Imam Ešatibi Rahimahullah, vlasnik fenomenalnog dijela El-Iatisam, kaže skupini spašenih a oni su sljedbenici sunneta, naređeno je da neprijateljuju protiv sljedbenika novotarija, da ih proganjaju i kažnjavaju one koji im se priključe. Hudaj ibn Iyad, rahimahullah, kaže čuvajte se onoga ko bude sjedio sa novotarima, onoj, onaj ko bude sjedio sa novotarom, neće mu se dati mudrost, i vi ste svjedoci da ljudi koji sjede sa novotarima nemaju više mudrosti, volio bih da između mene i novotara bude tvrđava od gvožđa. Ibn Betah el-Ekberi kaže od sunneta je izbjegavanje svakog onoga koji ima novotarska uvjerenja i mržnja prema njemu, također treba izbjegavati one koji sa novotarima prijateljuju, pomažu ih, pomažu ih, brani ih i druže se sa njima, makar se takav pokazivao da slijedi sunnet poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Tako je sallam.